Դեկտեմբերի 12-ից հետո կյանքն Արցախում փոխվել է աստիճանների ամենաբարձր նիշով։ Հակարիի կամրջի եւ Ստեփանակերտի միջև բարի ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով բազմակի շրջափակված են մնում Շուշիի շրջանի գյուղերը։ Արցախի շրջափակման հետևանքներն ամեն օր իրենց սեփական մաշկի վրա զգում են շրջանի մեծ շենի տեղաբնակներն ու ոչ միայն, ասում է գյուղի սիրիահայ բուժքույր Սևան Մանջիկյանը։ Կա ընտանիքներ, որ կես Ստեփանագերտում եք, ընտանիքներ, որ Երևանում են։ Իմ օրինակի համար մենք միակ Սուրեն Պապի ունեինք, ինքը գնացել էր բժշկվելու Երևան, նորից չկարողացավ գալ։ Քեղամը, քեղամի կինը գնաց Երևան, չկարողացավ գալ։ Նոր բնակիչներ ունենք, իրենք օրինակ Գորիսից էին, բլոկադայի հետևանքով մնացել են այստեղ ու չեն կարողանում գնալ։ Շրջափակումը մեծ շենի բնակիչներին մի մեծ ընտանիք է դարձրել։ Մի կտոր հացն էլ կիսում են իրար հետ, ասում է Սևան Մանջիկյանը։ Երբ համագյուղացիդ կարիքի մեջ է, չես կարող սահմանափակվել միայն բուժքրոջ պարտականություններով։ Հատնորեն 70 տարեկան մարդն է, ինքը պետք է որ Ռուսաստան գնար իր ընտանիքի մոտ։ Ինքը հիմա մենակ մնացել է այստեղ։ Մենակ իր հացը ես եմ թող։ Բոստանից ինչ որ էլ է հայաթից տալիս ենք իրան։ Մյուս հարևանը գատնա տալիս այդ մարդուն։ Այսինքն տենց իրար օգնում ենք ընտանիք կա որ իրենց անասունները մնացել են, գովերը, ինքը ինչ որ գաթա հելնում կամ ինչ որ բան իրա սարկում, ինքը բաժանում է դրի։ Այսինքն ինքը բան իրա տալիս, մյուսը իրեն ծույա եմ տալիս, ես օրինակ համար պանչարեղեն եմ տալիս, պրինց եմ վերցնում, տենց ենք իրար հետ օգնում ենք իրար, ինչ որ մեկը պակաս ունի, մյուսը լրացնում է։ Դրա համար մինչև հիմա արդեն կոյատևում ենք։ Մեծշենի բնակիչներն այս շրջանում ապրում են սեփական բերք ու բարիքով, ավելի շատ մտահոգված են քաղաքաբնակների համար։ Եթե մինչև ձմեռ շարունակվի շրջափակումը, հետևանքներն աղետալի կլինեն, ասում է, խնդիրը միայն ուտելիքի պակասի մեջ չէ։ Սնունդի պակասը կա, տարաբես պեսոք չկա, ալյուրը շատ քիչ ժամանացել։ Դե տանը տեսնում։ Այդ դրա մասին չենք էլ խոսում արդեն։ 90% անասունները մորթեցին արդեն, անասուն էլ չմնաց։ Գոնե մի քանի ամիս առաջ այդ կատը, բանիրը, ծոն, չգիտեմ ինչը կար, բայց հիմա այդ էլ չկա։ Հələ որ ցմերջ չի եկել, հələ որ աշունը արդեն ծուրտ է։ Եվ դե 1500 մետր բարձրության վրա է մերկյուրը։ Հայդը ոնց բերենք, եթե ոչ բենզինը կա, ոչ դիզելը կա։ Սողոցների բենզին չկա, որ գնան փայտը կտրեն։ Ասեն գնացին գազինով կտրեցին փայտը, ոնց են բերել այդ փայտը լերներից։ Եթե շատ դժվար դրա մտահոգությունը արդեն ապրում ենք հիմա, ոնց արդեն ոնց ապահովենք մեր փայտը։ Երեխաներ ունենք, մեծ տարիքով մարդիկ ունենք։ Դրանք ոնց են թիմանալ ծմերը։ Մեծ շենը լիակատար շրջափակման մեջ առաջ գտնվելով այսօր միայն դեղորայքի պակաս չունի, ուրախությամբ նշում է Բուշքույրը։ Հնարավորությունների սահմաններում նախապես ամեն ինչ պահեստավորել էր բարերարների շնորհիվ եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջամտությամբ Շուշիի շրջանի 4 համայնքի քրոնիկ բոլոր հիվանդները ապահովվել են համապատասխան դեղորայքով։ Տեղում էլ բժշկական միջամտություն է ցուցաբերում։ Միայն մեկ անգամ չկարողացան օգնել բուժառուին՝ 3 ամսական հղի աստղիկին։ Բուշքույրը ցավով նշում է, հղիությունը ընդհատվեց թերսնման պատճառով։ Ինչպես Արցախի յուրաքանչյուր բնակավայրում մեծ շենում էլ սուրճ, աղ, լվացքի փոշի պատրաստելու հնարը գտել են։ Այստեղ նույնիսկ խակ խաղողից կիտրոնահյութի նման մի բան են պատրաստել։ Սևանն իր փորձով է կիսվել, իսկ տեղացիներից էլ շատ բան է սովորել։ Տիկին Սևանին առաջին անգամ հանդիպել են Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում կազմակերպված Վարդավառի տոնակատարության ժամանակ։ Շրջափակման դժվարություններն ու օրորի ահագնացող վտանգը չի փոխել ոչ նրա, ոչ էլ իր համագյուղացիների պատրաստակամությունն Արցախում իրեն իրենց կյանքը շարունակելու հարցում։ Ես արցախցի չեմ, ապիս իրահար եմ։ Եկել ես այստեղ ապրում եմ։ Ես արցախցուն շատ եմ սիրում։ Մերքից ոչ մեկը դուրս չի եկել։ Այսինքն Շուշիի շրջանի քյուրերից հələ ոչ մեկը դուրս չի եկել, ու այդ մտածումն էլ չի կան։ Գարամետի 100% ասեմ ցեզի, հələ ոչ մեկը չի մտածում դուրս գա այստեղ։ Արցախում ապրելու համար պետք է միայն խաղաղություն ու բաց ճանապարհներ, մնացածը կստեղծեն, ասում է Սիրիա հայ բուժքույրը։ Բոլորն այս օրերին ուշի ուշով հետևում ողջունվում են իրադարձություններին հույսով ու սպասումով, որ իրենց այգու բարիկներից կկարողանան հասցնել եւ Ստեփանակերտ, եւ Երևան։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։